อะไรสิ่งที่เธอต้องการก็ได้แล้วตาเาลวครับไม่หลวงถที่ตัวเองมีได้ก็สามารถประกาศันได้เราจะพูดถึงิดข้าขึ้นก่อนด้วยอ ขอ้จเทั้งหลายจงเป็นผู้เห็นธรรมที่พระเจ้าเห็นแล้วทำใดก็ตามที่สามารถทำเธอให้พ้นทุกข์ได้ขอทำทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นังเกิดในด่งใจด้วยอำนาจพุทธภูมิซึ่งเราเป็นผู้หวังในอดีตและปัจจุบันขออำนาจพุทธภูมิพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ลูกทั้งหลายจงที่มีความประเสริฐบริสุทธิ์จิตและอ่านอใจที่สุดคือมั่นใจ ก็ดูใหญ่กว่าพระอุทธเจ้า เลย การหวังผลแม้กระทั่งสัตว์เลียงตาก็เลยชื่อวันของคนจนกราบไหว้เพราะไม่ใช่ร่างแบบธรรมดาเป็นร่างของพระบุตร

ที่ทำไปทำเพื่อ าเา็นตายให้เราเห็นงถเน่าเึ็นตรงนี้ถ้าอย่างนี้ผมก็เห็นว่าเขาเขาก็เป็นอะไรไปทีนี่คนมันเป็นอยู่หน้าตาแบบสวยต้องมองเท่าไหร่จะตัดให้มันไม่เป็นอธิษฐานมันก็เป็นมันก็ไม่เป็นตัดเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไม่เห็นสวยเลยอันนี้ผมเชื่อว่าผมมีตัวโมหะสูงมากนั่นอยากจะใช้วิธีว่าทำยังไงถึงจะมองผู้หญิงเนี่ยมันให้มันสวยได้ เราจะรู้สึกได้ต้องทำตนให้ได้อย่างพระเจ้าในวันที่ ดายกได้ไม่เสียดายมันก็ต้องเลือกกั่าทุกสิ่งจะเรียนแค่หรือเปล่าี่แะเป็นกำลังใจสำคัญที่นักรบนักที่จะปหารมหาฆ่าศึกเป็นตัวเงวลต้งวรจะเอาเรื่องยางและเอาตัวอย่างจะาถามนุษยที่ว่าหาวิธีใดสามารถกำจัดได้ถ้ามีตัวอย่างมีแบบที่เลิศแล้ไม่ ความสงบประเภทในการบังเกิดจิตงอันเป็นกุสลให้ใจไม่จำเป็นต้องเอาร่างกายปรถูกมาเป็นห้องเธอมักจะชอบมองของสวยงามอยู่เป็นดเรียกได้ว่าจันก็เป็นคนที่มีตามมาเกิดอยู่เบื่องหน้าเพราะฉะนั้นการพิจารณาตัดอารมณ์ตามในชีวิตจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาเป็นอารมณ์ ป็นของไม่สวยของของไม่สวยไม่งามเข้ามาหาตัวเองเราจะเป็นต้องไปมองกระดูกเขาเราตำราที่ว่าตนต้องอื่นเป็นตนของเราหอมไม่ได้ บทั้งจิตใจฝักใฝ่ไม่ฝัใจหรือว่าจิตใจว่าก็เดียวดับตายดับตายต้องทำธรรมากบ้างไม่โกรธจะเรียกว่าเราสามารถจะดำรงไว้ซึ่งสัจจะที่เราทำถ้าทำได้ทำก็จะไม่โกร